աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Վերջի մի քանի օրերին Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առնչվող ամենահատկանշական թերևս միջոցառումը եղել է այն, որ հանդիպում են ունեցել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները եւ քննարկել են երկկողմ հարաբերություններից բացի նաեւ Արցախյան հիմնախնդրին վերաբերող հարցեր, ինչպես նաեւ ստեղծված իրավիճակին առնչվող տարբեր խնդիրներ։ Լավրովի հայտարարությունները մեծ արձագանք են գտել հայ հասարակության մեջ, թեպետ իհարկե այնտեղ կա նաև շատ տողատակեր, այնուամենայնիվ պետք է մենք բոլոր նման հայտարարությունները շատ հանգիստ ընդունենք սառնասրտորեն, բայց սկզբունքային ձևով մեր դիրքորոշումը արտահայտենք։ Մեզ համար անընդունելի է ցանկացած կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում եւ դա հնարավոր չէ։ Իմիջալոց երբ որ Լավրովը մատնանշում էր Դոնբասը եւ Կոսովոն, սա կարելի է նաեւ շատ հմուտ ձևով տողատակերի միջոցով իհարկե մեկնաբանել եւ ինտերպրետացիա ենթարկել։ Այսպես նույնիսկ եթե Ուկրաինայում, Ուկրաինան, գիտեք, մի երկիր է, որտեղ փաստորեն սլավոնական ժողովուրդներ են ապրում եւ ուկրաինացիներն ու ռուսները գրեթե մի ազգ են։ Եթե Դոնբասը նույնիսկ այնտեղ չի կարողանում իր ապագան գտնել, առավել եւս Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Նույնը Կոսովոյի վերաբերյալ միջալոց հատկանշական է Լավրովը, որ մատնանշել է Կոսովում ապրող սերբերին, բայց փաստորեն անուղակիորեն ճանաչել է Կոսովոյի անկախությունը։ Ինչը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը այլ ընտրանք չունի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի եւ Արցախի հարաբերություններին, կարծում եմ ամենավառ վերջի օրերին դրսեւորված արարքը, այսպես ասենք, դա մի տականքի կողմից արված հայտարարություններն են այսպես կոչված էկոլոգների, որտեղ այդ տականքները ընդհանրապես ազգություն չունեն, բայց տվյալ դեպքում իհարկե նա ադրբեջանական կողմից էր հայտարարություն անում եւ ասում էր, որ պետք է հայերին մորթենք եւ նրանց արուն օգտագործենք լյուլա քաբա պատրաստելու համար։ Ինչ ասենք, սա է ադրբեջանի մտածումները։ Հետևաբար, երբ որ խոսում ենք Լավրովը լինի թե այլ պետությունների ներկայացուցիչներ, խոսում են հնարավորությունների մասին, որ կարելի է քննարկել, այս Ադրբեջանի պատասխանն է։ Պարզապես սառնասրտորեն պրոֆեսիոնալ ձևով եւ սկզբունքային ձևով պատասխանել։ Վերջի մի քանի օրերին հատկանշական զարգացում է տնօրինացան երևի համաշխարային մասշտաբով ամենահատկանշական զարգացումը եղել է Չինաստանի ղեկավար Սի Ցզինպինի այցելությունը Ռուսաստան եւ հանդիպումները նախագահ Պուտինի հետ։ Իսկապես շատ կարեւոր հանդիպումներ են եղել նախ եւ առաջ երկու պետությունները համաձայնել են միասին հանդես գալ փաստորեն համաշխարային դաշտում մեկը մյուսին օգնել նրանց առանցքային շահերի պաշտպանության, ինչպես նաև տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, անվտանգության եւ զարգացման գործում։ Ռուսաստանը նաև հայտարարել է, որ պատրաստ է չինական յուանը, այսինքն Չինաստանի տարադրամը օգտագործել նաև ասիական երկրների եւ Լատինական Ամերիկայի պետությունների հետ տնտեսական հարաբերություններում։ Սա նոր ворակ կհաղորդի իհարկե սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը եւ յուանի, չինական դրամի դիրքերի վրա, ամրապնդման վրա։ Բացի դրանից նախագահը Ռուսաստանի հայտարել է, որ շատ հետաքրքիր է Չինաստանի ծրագիրը Ուկրաինայի կարգավորման վերաբերյալ։ Մենք դրան անդրադարձել ենք ձեզ հետ մեր հաղորդումներում, եւ սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ երկու երկրներ ունեն միասնական մոտեցումներ։ Ասեմ, որ այսպիսի հայտարություններ եւ այս հարաբերությունները մեծ արձագանք են գտել արևմուտքում, մասնավորապես ԱՄՆ-ում։ Այսպես դրան անդրադարձել է եւ Սպիտակ տան պետության ու պետ դեպարտամենտի ներկայացիչները անդրադարձել են նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը, նշելով, որ Չինաստանը չպետք է օգնի Ռուսաստանին Ուկրաինայում զենքի կամ այլ ձևով։ Եվ գրեթե նույն ժամանակահատվածում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացիչը Մակում հայտարել է, որ Չինաստանը ուйղուրների նկատմամբ ցեղասպանություն է իրականացնում։ Սա շատ լուրջ մեղադրանք է, իսկ այդպիսի մեղադրանքի համար պետք են հիմքեր։ Պարզ է, որ սա աշխարհակական պայքար է եւ ել ավելի կսրի երկու երկրների, երկու բևերների միջև հարաբերությունները։ Բայց ինչ անենք, սա է իրավիճակը։ Նաեւ շատ կոշտ հայտարարություն արեց Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Շոյգուն, նրանից հետո, երբ որ Մեծ Բրիտանիան հայտարարեց, որ Կիևին կարող է տրամադրել տարբեր տիպի զենքեր եւ արկեր ուրանի պարոնակությամբ։ Շոյգուն նշել է, որ սա մոտեցնում է միջուկային արճակատում Վերջի մի քանի օրերին նաև ակտիվ աշխարհակականություն են վարել չճանաչված պետությունները։ Այսպես Թայվանում կարևոր իրադարձություն տեղ ունեցավ։ Գերմանիայի կրթության նախարարը պաշտոնական այց կատարեց Թայվանի իր պատվիրակության հետ։ Սա առաջին նման այցելությունն է գերմանական պաշտոնական պետական պատվիրակության վերջի 26 տարում եւ քննարկել են տարբեր հարցեր։ Իհարկե մի կողմ թողնենք, որ դա կրթության նախարարը, հումանիտար հարցեր, կրթական հարցեր են քննարկել, սա աշխարհակահաղական եւ քաղաքական պատգամ է։ Իհարկե շատ վատ է ընդունել Չինաստանի կողմից, բայց այնուամենայնիվ մենք սա պետք է ուսումնասիրենք եւ տեսնենք, որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի եւ այդ փաստի արձագանքում, ինչպես նաեւ ճանաչված պետությունների ճանաչումը ակտիվորեն ընթանում է։ Իսկ եթե ուրիշ տեղեր դա ընթանում է, եթե մենք նույնպես հմուտ ձևով օգտագործենք այդ բոլոր փաստերը, մի միայն կօգնի մեզ։ Այսպիսինն են թանկագին բարեկամներ։ Վերջի մի քանի օրերի կարևորագույն աշխարհակական զարգացումները կհետևենք, կներկայացնենք ձեզ։ Եղեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին եւ ժողովրդին։